Він уподобав одне підвальне етнокафе, де працювала гарненька офіціантка Яна. Він усамітнювався в кутку і діставав нетбук. В етнокафе був безкоштовний вайфай.